السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أخذنا بالأمس ما يتعلق بصلاة الجمعة فقلنا تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببنائه inamlazimu Ijumaa kila Muislamu ambaye mwenye akili aliyobalege mwanaume aliye huru mkazi kwa jengo kisha tukasema man salla dhuhra mimman alayhi aljum'a qabla alimami lam tasihha wa illa sahhat na mwenye kuswali dhuhur miongoni mwa wale ambao inawalazimu wao swala ya Ijumaa kabla imamu hajamaliza swala ya Ijumaa swala yake ya dhuhuri haisihi wa illa sahati na kama si katika wale ambao lazimika kuswali Ijumaa basi adhuhuri yake huyu mtu itakuwa inasihi wal afdal ba'dahu na kilicho bora zaidi ni baada ya swala ya imam au baada ya imamu ثم قلنا وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال ni haramu kusafiri kwa yule ambaye inamlazimikia swala ya Ijumaa baada ya jua kupinduka au kabla zawali baada nidaiha au kabla jua halijapinduka lakini baada ya kuwa imeadhiniwa hiyo swala ya Ijumaa wa kuriha qablahu ma lam yati biha fi tariqihi na ni makruhu kusafiri kabla ya jua alijapinduka kwa mtu ambaye swali hiyo swala ya Ijumaa njiani au yakhfi fauta rukati au haogopewe kupitwa au kuachwa na msafara haya ndio ambayo tulikuwa tumechukua siku ya jana leo biidhnillah tunaingia katika masharti ya swala ya Ijumaa naam يقول المؤلف رحمه الله وشرط لصحتنا الوقت وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة وحضور أربعين بالإمام من أهل الكفر فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا ومن أدرك مع الإمام رفع أتمها جمعة وتقديم خطبتين من شرطهما ثم قال بعد ذلك وشرط لصحتها الوقت وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر فإن خرج قبل التحريم صلوا ظهرا وإلا جمعة وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة وتقديم خطبتين وشرط لصحتها نا إن شرطيش وقاعدة كتيكواك هي إجماع وشرط لصحتها na inashurutishwa kwa ajili ya kusihi kwake unwanu aljanibi anwani ya pembeni andika shurutu sihhatil jumaa anwani ya pembeni andika shurutu sihhatil jumaa shurutu sihhatil jumaa lidha almuallif yakulu wa shuritu lisihhatiha na inashurutishwa kwa ajili ya kusihi kwake hiyo Ijumaa alwaqtu wakati lam yakun almuallifu dukhulul waqti muallif hajasema kuingia wakati lakini amesema wakati wakati katika masharti ya swala tumeona miongoni masharti yake ni dukhul alwaqti kuingia kwa wakati lakini hapa tunasema alwaqtu wakati yani kwenye kwenye juma sisi tunashurutisha wakati hatushurutishi kama vile ambavyo tulivyoshurutisha katika swala za kawaida معنى هaya maneno ni nini alivyosema alwaqfu bimaana la budda an takuna fil waqti la budda an takuna fil waqti la budda an takuna fil waqti idha kharaja al waqtu la tasihhu al jum'a la budda an takuna fil waqti إذا خرج الوقت لا تصح الجمعة لا بد أن تكون في الوقت إذا خرج الوقت لا تصح الجمعة وهذا لا يكون في باقي الصلوات وهذا لا يكون في باقي الصلوات لا بد أن تكون في الوقت إذا خرج الوقت لا تصح الجمعة وهذا لا يكون في باقي الصلوات pale aliposema alwaqtu maksudio yake kwamba ni lazima ijumaa iwe ndani ya wakati wakati wa ijumaa utakapokuwa umetoka swala ya ijumaa haisihi na hili haliwi katika swala zingine zile sala zingine hazisii kabla ya wakati kama ilivyokuwa Ijumaa pia haisii kabla ya wakati lakini swala zingine zinasihi baada ya kutoka nini baada kutoka wakati lakini swala ya Ijumaa haisii wakati tayari wakati wako umeshatoka ikiwa na maana kwamba mtu anaweza kwenda akawa amelala akapita na swala ya alfajiri mpaka jua likachomoza wakati wa alfajiri utakuwa umetoka lakini itamlazimu atakapoamka tu afanyeje aswali swala ya alfajiri tofauti na Ijumaa Ijumaa mtu ambaye atakishughulika kwa hali yoyote ile ule wakati wake ukatoka haswali tena Ijumaa la ajili hadha qala almuallifu alwaqtu kwa ajili hii muallif akasema alwaqtu hajasema dukhul alwaqt Tumelewa eh? sasa ni upi wakati wa Ijumaa anasema huwa awwal waqti li'idi ila akhiri wakati dhuhur na huo wakati ni mwanzo wa wakati wa swala ya Idi mpaka mwisho wa swala ya dhuhuri mwanzo wake ni mwanzo wa swala ya Idi na mwisho wake ni mwisho wa swala ya dhuhuri andika yafuatayo waljum'atu indana waqtan waljum'atu indana waqtani waljum'atu indana waqtan waljum'atu indana waqtani alwaqtu alawwal اجعل رقم واحد ديك نمبر 1 وقت جواز وقت جواز وقت جواز وهو من ارتفاع الشمس وقت جواز وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح وقت جواز وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح قيل رمحي وهذا هو المراد بقوله أول وقت العيد وهذا هو المراد بقوله أول وقت العيد وهذا هو المراد بقوله أول وقت العيد وهذا من المفردات وهذا من المفردات Ijumaa kwetu sisi ina nyakati mbili. Ijumaa tuendana waktani. Ijumaa kwetu sisi ina nyakati mbili. Alwaqtu alawwal wakati wa kwanza wakati jawazi ni wakati wa kujuzu. Mtu kuswali swala ya Ijumaa. Wakati wa kujuzu ni upi? Wa huwa min irtifa'i shamsi qila rumhi. Ni pale linaponyanyuka jua likawa sawa sawa na mkuki yani mkuki unapokuwa unausimamisha na jua likainuka likafikia usawa huo huo ndio mwanzo wa swala ya Ijumaa kwa usiku na huo huo ndio mwanzo wa swala ya Idi وهذا هو المراد بقوله اول وقت العيد na haya ndio makusudio pale aliposema muallif wa huwa awwal waqtu al-eid makusudio yake ni pale jua linapokuwa linanyanyuka likao sawasawa na mkuki wa hadha min al-mufradat na huu wakati yani kuanzia pale ambapo jua linapokuwa sawasawa na mkuki mpaka kabla ya jua kupinduka hii kauli haijasemwa isipokuwa ni kauli ambayo iko katika madhhabu ya Hanabila peke yake na ndio tukasema hadha min al-mufradat kwa nini kwa sababu madhhabu mengine wanasema kwamba wakati wa ulazima kuswali swala ya Ijumaa ni baada zawad baada ya yote kwa hiyo ikiwa maana kwamba madhhabu mengine Shafi'ia Malikia Hanafia wao kama swala ya Ijumaa itaswaliwa kabla ya jua halijahama katikati ya mbingu na kuelekea upande wa kuzama swala ya Ijumaa haisii kwa wao lakini kwa sisi swala ya Ijumaa inatii kwa nini kwa sababu zimekuja dalili sahihi ambazo zinaonyesha masahaba walikuwa wamewahi kuswali kabla ya jua halijapinduka na madhhabu hii mara nyingi huwa kauli zake wanafanya jamu baina la adilla wanakuwa wanakusanya baina ya dalili kwa hiyo ile kabla zawali wakasema ule wakati ni wakati wa aljawal na baada ya aljawal ndio ambapo tunakuja kuelezea sasa hivi na alwaqtu thani waqtu wujubi alwaqtu thani waqtu wujubin waqtu wujubin وقت وجوبه وهو ما بعد الزوال وهو ما بعد الزوال وهو ما بعد الزوال والافضل بعد الزوال خروجا من الخلاف والافضل بعد الزوال خروجا من الخلاف والافضل بعد الزوال خروجا من الخلاف wakati wa pili ni wakati wujubi una wakati wa wajibu yani huo wakati kishafika ni lazima huo wakati watu waswali swala ya Ijumaa wa huwa ma baada zawal na huo wakati ni baada ya jua kupinduka kama vile ambavyo madhhab mengine wanavyosema lakini tunasema wal afdal ba'da zawal lakini kilicho bora zaidi kuswaliwa swala ya Ijumaa ni baada ya zawal khurujan min al-khilaf kwa ajili ya kutoka kwenye khilaf kwa ajili ya kutoka kwenye khilaf kwa sababu wenzetu wanasema kwamba hii swala haisii isipokuwa baada ya zawadi sisi tunaona inasii kabla ya zawadi lakini tunasema bora zaidi isaliwe baada ya nini ya azwaj kwa ajili ya kuondoa khilaf katika dini yale yaani khilaf katika dini kama kuna uwezekano wa kuondolewa tunazungumzia khilaf za kifiki hapa tunazungumzia khilaf za itikadi khilafu zile za kifiki kama kuna uwezekano wa kuondolewa au watu wakafanya yale mambo lakini ambayo yako katika dini na ambayo yana dalili wala hatuharifu chochote katika dalili basi ni bora zaidi kujitenga na vitu hivyo kwa ajili ya kutoka katika khilafu ili kusudi kalimu ya Uislamu iwe moja maana kusema wala afdal baada zawal khurujan min al-khilaf kwa bora zaidi ni kuswali baada ya jua kupinduka kwa ajili ya kutoka kwenye khilafu kwa hiyo muallif akasema huwa awwal waqti al-eid na mwanzo wa wakati ni ni mwanzo wakati wa swala ya Eid ila akhir wakati adhuhur mpaka mwisho wa wakati wa adhuhur ثم قال المؤلف بعد ذلك فإن خرج قبل التحريمة ikiwa wakati utatoka kabla ya takbiratul ihram fa in kharaja qabla tahrimati kama wakati utakuwa umetoka kabla ya takbiratul ihram yani mfano khatibu amekutubu khutba ndefu mpaka swala ya jumaa inatimiwa tayari wakati wake umeshatoka fa in kharaja kabla tahrima na ikiwa wakati utatoka kabla ya takbiratul ihram sallu dhuhran wataswali swala ya dhuhuri kama wakati watoka kabla takbira al-ihram wataswali swala ya dhuhuri wa illa jum'atan lakini ikiwa takbira al-ihram wameiwahi kabla kutoka kwa wakati itakuwa ni swala ya Ijumaa wa illa jum'atan isipokuwa ni swala ya Ijumaa yaani maana kwamba kama watawahi takbira al-ihram ndani ya wakati yani kabla ya kumalizika ule wakati ambao tunasema mwisho wake ni mwisho wakati wa wa swala gani ya dhuhuri kwa hiyo wakawahi takbiratul ihram kabla ya kutoka wakati wa dhuhuri basi itakuwa ni swala ya ijumaa ndio maana ya maneno yaliyosemwa alifu faini kharaja ay alwaqt qabla at-tahrim ikiwa unatoka wakati kabla ya takbiratul ihram sallu dhuhran wa wataswali adhuhuri wa illa jumatan lakini kama watadiriki kabla wakati kutoka ni ijumaa itakuwa imediriki ijumaa hilo sharti la kwanza la wakati kuna swali kwenye wakati naam المسلم إذا خرج الوقت إلى الرسول النساء وهذا لا تقول لابد أن تكون في الوقت لابد أن تكون في الوقت إذا خرج الوقت لا تشق الجمعة وهذا لا يكون في باقي الصلوات طيب ثم قال وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها hadha shartu thani rakmu shartu thani yajua kama umeandika kwenu kumba shartu thani ama vipi tayib chini yake andika ashartu thani wa huduru 40 bil imam min ahli wujubiha na kuhudhuria watu 40 wanaume 40 pamoja na imam wa hudhuru 40 bil imam na kuhudhuria watu 40 wanaume pamoja na imam min ahli wujubiha miongoni mwa wale watu ambao wanalazimika kuswali swala ya Ijumaa ambao mkusanya masharti mangapi matano wa hudhuru 40 bil imam na kuhudhuria wanaume 40 pamoja na imam yani al imam yuhsabu min al 40 ikiwa na maana kwamba imam anahesabiwa katika 40 pale aliposema wahudhuru 40 bil imam na kuhudhuria 40 pamoja na imam yani al imam yuhsabu min al 40 inakusudiwa kwamba imamu anahesabiwa katika idadi ya 40 kwa hiyo hapa tunajifundisha kwamba kumbe imamu ambaye ataswalisha swala ya Ijumaa ni lazima awe ni katika wale ambao inawalazimu swala ya Kwa maana kama tukao msafiri huko akaingia msikitini hapa swala yenyewe tunaswali swala ya Ijumaa yeye ni msafiri na yeye msafiri si wajibu wake yeye kuswali swala ya Ijumaa wenda akafika stendi hapo akona hapo watu wana wana wanataka kuswali swala ya Ijumaa na yeye akaja hapa kaingia ndani yeye msafiri anatokea tu kwa anakotokea huko tukampa kuswalisha swala ya Ijumaa swala ya Ijumaa hii kwa nini kwa sababu yeye si katika watu ambao wanazimia kuswali swala ni swala ya Ijumaa فقال المؤلف بعد ذلك فإن نقصوا قبل إتمامها kama watapungua kama watapungua tumesema kwamba nakuhudhuria idadi ya watu 40 wale ambao inawalazimu kuswali swala ya Ijumaa fa innakasu kabla itmamiha ikiwa watapungua kabla ya kukamilika swala ya Ijumaa yani walikuwa msikitini 40 kwenda kutokea tukio wakatoka kumi kabla sala ya jumaa haijakamilika istanafu jum'atan in amkana wataanza tena swala ya jumaa ikiwa itawezekana wataanza tena swala ya jumaa ikiwa itawezekana wa illa dhuhra isipowezekana tusali dhuhra fa innaqasu ikiwa watapungua kabla ya itimamiha kabla ya kutimia kwake hiyo swala ya Ijumaa istanafu jumaatan watayaza tena swala ya Ijumaa in amkana ikiwa itawezekana wa illa dhuhran isipokuwa wataswali adhuhur tayyib fa innaqasu yani kama 40 kama 40 thumma kharaja al-ashara qabla itmam al-jumaa mathalan kana 40 ثم خرج العاشره قبل اتمام الجمعه والقرب 40 وكتoka 10 قبل اكملك الجمعه فان استعرف جمعه وذا ينتهينا الجمعه وقت غاني دغن ما ان انضم اليهم من يتم الأربعين ان انضم ان انضم اليهم من يتم al-arba'ina inimdhamma ilayhim man yutimmu al-arba'ina inimdhamma ilayhim man yutimmu al-arba'ina wataanza tena kuswali swala ya Ijumaa kama watakuja kujiunga na wao wenye kutimiza 40 kama watakuja kujiunga na wao wenye kutimiza arobaini yani hii idadi ya arobaini inabidi iwe ni wale ambao wanazamia kuswali swala ya Ijumaa ikiwa maana wanawake wao hawahesabiki kwenye 40 yaani wanawake wakihudhuria msikitini hawahesabiki katika idadi ya 40 kadhalika watoto wadogo wao hawahesabiki katika idadi ya 40 wasafiri hawahesabiki katika idadi ya 40 yani 40 sema 40 ni wanaume wale ambao wanazamia kuswali swala ya Ijumaa si eh? lakini katika hili swala mimi Hanabila na Shafia wanasema hivi na sababu kubwa ambayo inawafanya kusema hivi kwa sababu haijanukuliwa kwamba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam uliwahi kuswaliwa swala ya Ijumaa watu wakiwa chini ya 40 bali Ijumaa ya kwanza kabisa ilivyoswaliwa mtu aliyoswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam anauliza mlikuwa ngapi wakatua akasema tulikuwa 40 kwa haijanukuliwa kwamba kuna watu ambao waliokuwa wameswali swala ya Ijumaa aliyekuwa huko chini ya 40 ijapokuwa hadithi yenyewe haiko swali kwa hiyo baadhi ya wanachuoni wakasema kwamba la inajuzu hata kama idadi ya 40 isifikie kama ni kwa madhehebu ya Hanafia madhehebu ya Hanafia wanasema la sisi hasu hasu hatuweki sharti la 40 hata kama watu wakiwa watatu haina haina neno kwa imam kwa mwadhini kwa msikilizaji kala swala ya Ijumaa itakuwa imezidi na Imam Ahmad ana kuhusiana na idadi kamili ziko riwaya zinazoonyesha tatu ziko riwaya ambazo zinaonyesha saba lakini baada ya wale ambao wamefanya kazi ya kukusanya ah, madhhabu ya Imam Ahmad wakarajihisha kauli ya kushurutisha 40 mpaka Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yeye akasema kwamba hakuna dalili ya wazi ambayo imekuja kuonyesha kwamba lazima watu wawe hiyo siku alikuwa 40 lakini uifaka yani idadi iliyofikiana na swala ya Ijumaa lakini haina maana kwamba inashurutishwa watu wangapi kwa 40 sasa kwa hadithi ambazo tuko nazo hasa ukienda kwenye vijiji vilivyokuwa vingi unaweza kukutana na sunna wamejitenga huko pembeni idadi yao ni ndogo 40 wafiki wasimamishe Ijumaa wasimamishe Ijumaa tukiwaambia wasimamishe Ijumaa itakuwa hali gumze tukisema waende wakaswali waende na misikiti ya wale wazee kana kutokea matatizo kwenda kupigana mfano wake kwa hali kama hii dharuratan hakuna mashaka kujuzu kufanyia kazi riwaya nyingine ambayo inaonyesha si lazima watu kwa 40 kila sehemu ambayo watu ni wengi basi hakuna mashaka sehemu kama ukisema bana hapa lazima watu wa 40 hakuna mashaka wakati huo lakini sehemu ambayo watu wako wachache ah basi la basi kufanyia kazi riwaya nyingine ambayo sio shurutisha watu kuwa 40 kisha akasema wa man adraka ma'al imami rak'atan atammaha jum'atan na mwenye kudiriki pamoja na imamu rak'a moja wa man adraka ma'al imamu rak'atan na mwenye kudiriki pamoja na imamu rak'a moja atammaha jum'atan atatimiza ijumaa ibn najjar ibn najjar al-hanbali ameandika kitabu kimoja ambacho ni mu'tamadu katika madhhab kwa sababu madhhab yani ina vitabu vingi lakini mu'tamadu katika madhhab ya hanabila kwa ajili ya mtu kujua madhhab ni vitabu vingi sana sana sana sana mnarejea hii kitabu cha kwanza mumtahal muntahal iradati cha Ibn Najjar kitabu kinaitwa muntaha al-iradati cha Ibn Najjar kitabu cha pili kinaitwa al-iqna'u al-iqna' Musa al-Hajjam hivi viwili ni omda katika madhhabu na yeyote yule ambaye anasema kwamba anataka kufuata madhehebu halitala hizo vitabu hapo nako sasa ni vitabu ambavyo vimejaribu kupangiliwa zile riwaya zote ambazo zimetoka kwa Imam Ahmad na kuzifanywa kuzifanyia tanqih mpaka zikaja kupatikana zile kauli kwa hiyo ikiwa vitabu viwili vitaafikiana katika masala basi hayo ndo madhahabu na vile vile yale masala ambayo kitabu kimoja wapo katika hizo viwili masala yapo na kwenye kitabu kingine hamna haya ambayo katika kitabu ndio madhhab ikikhtarifiana inatangulizwa mumtahal iradati sasa huyu ibn najjar amesherehesha ibn najjar amesherehesha ah, hiki kitabu ambacho ni muntaha iradati alipofikia katika hii nukta ya kusema wa man adraka ma'al imam rak'atan hapo muallif amefanya itlaq hajafanya takyid yani yana na yote ambaye atakayehudhuria pamoja na imamu rakaa moja atamaha juma'atan atatimiza ijumaa lakini ibn Najari akasema wa man adraka ma'al imam rak'atan bisajdataiha bisajdataiha man adraka ma'al imami rak'atan bisajdataiha atammaha du'atan mwenye kudiriki pamoja na imamu rak'a moja pamoja na sijida zake mbili yani ile raka ambayo ameidiriki anaidiriki pamoja na sijida zake mbili atamma hazmaatan atatimiza swala ya ilma kuna swali mpaka hapo naam hmm yani mfano mtu amechelewa alikuwa na dharura huko siku ya Ijumaa amekuja msikitini wakati watu wanaswali swala ya Ijumaa akadiriki rakaa moja ile ya mwisho pamoja na imamu huyo anatimiza swala ya Ijumaa ikiwa na maana kwamba kama hatodiriki rakaa moja pamoja na imamu haswali Ijumaa inabidi aswali ya dhuhuri ndio makusudio haya mengi naam sijafahamu imamu al-Dajjal yani man adraka ma'al imam rak'atan bi sajdatayn kwa sababu muallifu amesema wa man adraka ma'al imam rak'a lakini raka inawezekana ikiwa na matatizo ikiwa na mapungufu muone lakini akaweka kaidi kwamba ni lazima mtu adiriki pamoja na imamu raka na sijida la swala la kula kudiriki la kudiriki la kudiriki Ijumaa ah, kwa kwa kwa raka hii ni kauli ya jumhuri kwa sababu hadithi imekuja swala zingine mtu anadiriki kwa kudiriki kitu kimoja hata kama kikiwa ni kidogo yani wakati mdogo ukimdiriki imamu kabla hajasalimu utakuwa umepata swala ya jamaa hata ijumaa mpaka udiriki ni udiriki raka ya dhuhuri. adhuhuri swali ya dhuhuri lakini kama wakati wa dhuhuri utakuwa umefanyaje utakuwa umeingia kwa nini tunasema kama ikiwa wakati wa dhuhuri umeingia Tumesema kwamba sisi swala ya Ijumaa inajuzu kuswaliwa kabla ya nini kabla ya zawadi kwa hiyo kama yeye anafika pale msikitini na kutoka katika tahiyatu ya mwisho na wakati wenyewe tayari swala imeswaliwa baada ya zawadi basi tunaruhusiwa kufanyaje kuswali adhuhuri lakini pamoja na nia pia lakini kama itakuwa amefika pale na swali swala yenyewe imeswaliwa kabla ya zawadi kabla ya kupinduka basi atasubiri mpaka kuingia wakati wa dhuhuri sawa sawa na sauti kuhusu msaia 40 eh kwamba wako wanaostahili na ile aya ya sura nzima watawakupa faima kwamba anakusudia kwamba mtume aliachwa na baadhi ya maswahaba wakasema kwamba pale ndio inaonyesha walikuwa kumi na nne mtume akaswali nao na wakaondoka kwa maana kwamba wakaenda kwenye biashara nataka kwamba hii ni sahihi si sahihi sahihi wallahu a'lam ثم قال بعد ذلك وتقديم خطبتين na kutanguliza hutuba mbili yani hili swala ya Ijumaa isihi lazima zitangulie hutuba mbili hadha huwa shartu athari wa takdimu khutbatayn na kutangulia hutuba mbili wa takdimu khutbatayn na kutangulia hutuba mbili naam ukra قال رحمه الله من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله عليه السلام وقراءة آية وحضور وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر إسماعه والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة نعم ثم قال بعد ذلك من شرطهما miongoni masharti ya خطبا mbili min shartihima miongoni mwa masharti ya khutba mbili akasema alwaqtu wakati alwaqtu wakati rakib ija rakam wahid alwaqtu wakati nini maana wakati bimaana la budda an takuna likhutbatani fil waqt bimaana la budda an takuna alkhutbatani fil waqti la budda an takuna alkhutbatani fil waqti ni lazima khutba mbili ziwe ndani ya wakati ule wakati ambao tumesema ndio wakati wa Ijumaa zile khutba mbili pia ziwe ndani ya wakati ثم قال وحمد الله na kumhimidi Allah walhamdulillah na kumhimidi Allah ويتعين لفظ الحمد لله ويتعين لفظ الحمد لله kwa yule anayekutubu ni lazima aseme alhamdulillah au inna alhamdulillah kwa yataayanu lafdhu alhamdulillah ikiwa na maana kwamba katika masharti ya kusihi hutuba ni lazima yule anayekutubu aseme alhamdulillah wassalatu ala rasulihi alayhi salam na swala juu ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam yani lazima kwenye ile hutuba mswalie mtume sallallahu alayhi wasallam wayataayanu lafdhu as-salatu faqat wayataayanu lafdhu as-salati faqat wayataayanu lafdhu as-salati faqat yani lazima ni neno as-sala kwa hiyo lau kama atasema Allahumma salli ala Muhammadin kafa لو قال في خطبته في خطبته اللهم صل على محمد كفى hilo linatosha kwa ni lazima lafzi ya swala iwepo kwenye hutuba yake na lafzi ya swala hasa kama Allahumma salli ala Muhammadin hiyo inatosha thumma qala wa qira'atu ayatin na kusoma aya wa qira'atu ayatin na kusoma aya tena kamilatin iliyokamilika wa qira'atu ayatin kamilatin na kusoma aya iliyokamilika sio kipande cha aya la lazima kwenye ile hotuba yake asome aya iliyokamilika wa qira'atu ayatin kamilatin na kusoma aya iliyokamilika wa hudhuru al-adad al-mu'tabar na kuhudhuria idadi inayozingatiwa wa hudhuru al-adad al-mu'tabar na kuzingatia idadi iliyo na nakuhudhuria kuhudhuria idadi inayozingatiwa wa hudhuru al-adad al-mu'tabar na kuhudhuria idadi inayozingatiwa wa huwa 40 rajulan ndio ni watu ngapi 40 yani ile khutba pia inabidi ihudhuriwe na watu wanayezingatiwa idadi ile inayozingatiwa ni lazima ihudhuriwe mmoja katika walimu wetu wakati anasomesha masala ya Ijumaa akasema siku miongoni mwa siku katibu aliingia msikitini kuangalia akakuta idadi ya watu kidogo akamwagiza mmoja akamwambia bwana wewe angalia hapo idadi ya watu 40 ikitimia njoo niambie katoka kaingia zake chumbani mpaka idadi ilipotimia akaenda kuambiwa ndo kaja kwa ajili ya kwanza hotuba na watu wakiamua kufanya tutumikie kitu wanafanya kweli sisi tunakuwa na tasahu ya vitu vya namna kama hii muhimu ni latifa wa hudhuru la adad mu'tabar na kuhudhuria idadi ile yenye kuzingatiwa wa huwa 40 rajulan ambaye ni watu 40 wa raf'u sauti bikadri isma'ihi na kunyanyua sauti kadri ya kuwasikilizisha hiyo idadi kadri ya kuisikilizisha hiyo idadi yani katibu ni lazima anyanyue sauti kadri ya kuwasikilizisha hao waliohudhuria ambao ni watu arobaini wanasikia watu arobaini min haithu la mani'a min haithu la mania ikiwa hakuna kizuizi cha hao watu 40 kusikia ikiwa hakuna kizuizi cha watu 40 kusikia fa idha kana hunaka mani'un mithlu al-matar wal-fawda fala ishkal lakini kama kutakuwa na kizuizi cha kufanya ile idadi ya watu 40 isisikie kwa sababu kwenda ya mvua au fujo wakati huo hakuna tatizo kwa tunaposema kwamba lazima asikilizishe idadi ya watu 40, idadi ambayo ni mu'tabar kama hakuna nini? Hakuna kizuizi cha wale watu 40 kusikia. yani hali ya hewa iko safi, akizungumza sauti yake inafika mbali kadri ya vile ambavyo Allah amemjalia katibu kuwa na sauti, ni lazima wale watu 40 wasikie. Ama kukiwa na mvua ikawa baadhi ya watu wasikii wakati kuna tatizo. Anasema wania wa niyatu na nia wa niyatu na nia yeye nini annahu yaqubu kwamba yeye anafanyaje kio na maana kwamba Eh wanafunzi wa Ibn Qudama mara nyingi mtu anapokuwa mwanafunzi huwa anafanya tamjini ya kuzungumza zungumza. Unaweza kukuta yuko peke yake basi kaanza kujikutubia peke yake. Peke yake sana sasa inawezekana siku miongoni mwa siku wanafunzi miongoni mwa wanafunzi wa Qudama akaingia kapanda zake mimbali kaanza inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu akaanza hotuba yake hii haiwezi kawa kwa nini kwa sababu hajakusudia kwamba yeye ana hutubu kwa ajili ya nini kwa ajili ya Ijumaa lakini kama maneno yakawa yale yakasikia zungumze ndio tukizungumza na kati kama ambavyo tunashurutisha nia kwenye adhan kadhalika ni lazima huyu mwenye kuhutubu awe na nia kwamba yeye anawahutubia watu kwa ajili ya swala ya Ijumaa والوصيه بتقوى الله والوصيه بتقوى الله ولا يتعين لفظها na kuwahusia watu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala walwasia bitaqwa Allah na kuhusia watu kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala yani lazima kwenye ile hutuba mkhutubu awahusie wasikilizaji kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala lakini la yataayanu lafdhuha si lazima aseme usikum bitaqwa Allah yani muhimu ni lazima ile hutuba yake iwe na maneno ambayo yanaashiria nini kuhusia watu kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala na si lazima aseme usikum bitaqwa Allah hayo ndio maana maneno wala yataayanu lafdhuha wala si lazima aseme usikum bitaqwallahi ثم قال بعد ذلك انتبهوا انا سمع وان تكون ممن يصح ان يؤم فيها na ziwe hizo hutuba mbili zinahutubiwa na mtu ambaye inasihi yeye aswalishi wa antakuna mimman yasihu an ya umma fiha na ziwe hizo hutuba mbili zinahutubiwa na mtu ambaye inasihi yeye kuswalisha watu kwenye swala ya nani ambaye inasihi kuswalisha watu kwenye swala ya Ijumaa wa huwa alladhi tawaffarat ash wa huwa alladhi tawaffarat ash-shurut naye ni yule ambaye yametimia yale masharti matatu kwa mtu ambaye yeye inasihi kuwaswalisha watu ni yule ambaye ametimiza masharti matano lakini akasema la mimman yatawalla salata lakini si sharti hiyo hutuba ihutubiwa na mtu atakayeswalisha la mimman yatawalla salata si wajibu ihutubiwe na mtu ambaye atakayefanyaje atakayeswalisha ay fala yushtaratu an yakuna al-khatib هو الذي يؤم صلاة الجمعة أي فلا يشترط أن يكون الخطيب هو الذي يؤم صلاة الجمعة أي فلا يشترط أن يكون الخطيب هو الذي يؤم صلاة الجمعة أي فلا يشترط أن يكون الخطيب هو الذي يؤم صلاة الجمعة alivyosema la mimman yatawalla salam maana yake haishurutishi kuwa khatibu kwamba ndiyo yeye atakayeswalisha Ijumaa ikiwa na maana kwamba khatibu anaweza kawa mwingine na mswalishaji akawa mwingine lakini ni lazima hawa watu wawili wao miongoni mwa wale ambao wanalazimika kuswali swala ya nini swala ya Ijumaa khatibu ni lazima yale masharti yapatikane kadhalika na imamu ni lazima yale masharti yapatikane eh fala yushtaratu an yakuna al-khatibu huwa alladhi ya'ummu salatan fala yushtaratu an yakuna al-khatibu huwa alladhi ya'ummu salatan al-jum'ah haishurutishi kuwa khatibu yule ambaye atakaye kuwa imamu wa swala ya Ijumaa Naam kuna swali katika somo haya la hmm. haya yoyote haya yoyote hasa kulingana na mada ambayo tukiokuwa tunazungumzia lakini haya yoyote muhimu katika kutuba yako kwa kuna haya na kwa vile mara nyingi sisi tunatumia ile hotuba haja na ile hotuba haja ndani yake kuna kuwepo na haya pia kwa hiyo itakuwa inaingia katika aya hii naam Nina maswali mawili. Eh. Swali la kwanza kuna maneno niliyapata kwamba sema alayhi salam peke yake si katika ukamilifu bali kwa vile kusema alayhi salatu wassalam au salawatullahi wasalamu hiyo moja. Pili katika kusoma haya Qur'ani katika hutuba. Eh. Anapokuwa Shazani anasema kwamba wapo watu ambao wanaanza kusema auzubillahi kisha akasoma haya katika nyumba anasema hii bid'a yapatao muhimu pia hii ndio sasa maana shia masala wengi wana wanaanza baada ya billah kisha mtu atasoma swala la swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam tunasema ukisema sallallahu alaihi wasallam hasanun lakini tumesema kwamba sharti ni kusema as-salatu peke yake yani kule kumswalia mtume lazima lafzi ya salatu ifanyeje iwepo ukisema sallallahu alaihi wasallam au allahumma salli ala muhammadin mpaka mwisho haya yana tatizo lakini tunazungumzia sharti ni lipi ni lazima itaayan na kuwepo kwenye hiyo kutuba yako as-salatu ala nabi mfano wake kwa hiyo atakayesema Allahumma salli ala nabi au Allahumma salli ala Muhammadin itakuwa ametekeleza swala la nini swala sharti amma swala kusema billahi minash shaitani rajim ah, bid'a au kutokuwa bid'a Sheikh Al-Albani anasema kwa sababu haijathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa fela kitu ambacho hakijafanywa na mtume sallallahu alaihi wasallam mtu kujikinga nacho ni bora zaidi naam